Var finns det ett ställe där människor trivs? Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången. Var får man en festmiddag säkrast till livs? Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången. Vi skåningar födes med prima aptit och rätt vad vi äter så tar vi en bit. Och välkomna alla som nu kommit hit till Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången. Här märks det att tiden är krigisk och krass Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången De bomber som finns här är gjorda av glass Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången Ja, världen den röstar på tusende sätt men här röstar världen som människan blir mätt av alla de sätten är det nummer ett hos Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle. Vilken Kalle? Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången. Vi spelar och sjunger, tar ton och ger hals hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången. Här dansar de folka, när vi spelar vals Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på sången När bröllopskalaset hos Kalle har stått Så anländer storken precis som ett skott en skåning sig sköter i stort som i smått Som Kalle, vilken Kalle, jo Kalle, vilken Kalle Jo Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på spången var står alla festbordet, trättor och trängs? Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången Var äter man frukost tills man går till sängs? Hos Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på stången när stjärnorna tindrar på himmelen blå Var får man förlängd tid till klockan är två Ifall man vill svärma hur det än bär Hos Kalle, vilken Kalle, jo Kalle, vilken Kalle Jo Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på fången att hindra på himmelen blå Var får man förlängd tid till klockan är två Ifall man vill svärma ut i en så Hos Kalle Vilken Kalle? Jo, Kalle Vilken Kalle? Jo, Kalle, Kalle, Kalle, Kalle på Spången från filmen med samma namn sjunger den folkkäre skåningen Edvard Persson Kalle på spången och filmer som man gärna ser på bio i år i juninatt med Ingrid Bergman och Per Lindberg, Kronans käcka gossar med Nils Poppe och Sigurd Wallén och naturligtvis Swinget Magistern med Alice Bab som har premiär i slutet av året. Greta Garbo kan man se skratta i Ninotchka och Chaplins första talfilm, Hitlerparodin Diktatorn, den får vi inte skratta åt än på ett tag.